Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Նախ օրվանորությունների մասին համարոտ։ Անցած շաբաթ Արցախա ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում իրադրությունը էական փոփոխությունների չի ենթարկվել։ Արթուր Աղաբեկյանը նշանակվել է Արցախի նախագահի խորհրդական։ Այսօր նշվել է Վազգեն Սարգսյանի անվան 8-րդ առանձին մոտոհրաձգային զորամիավորման հիմնադրման 25-ամյակը։ Արցախում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումից առանձնակի ակնկալիքներ չունեն։ Ադրբեջանում պետական մակարդակով խրախուսվում է հայատյացությունը։ Հանրապետությունում աշնանացանի աշխատանքներն ակտիվ փուլում են։ Խնձրիստանում նոր համայնքային կենտրոն է կառուցվում։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Հոկտեմբերի 4-ից 14-ն ընկած ժամանակահատվածում Արցախա ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում նախորդ շաբաթներից հաստատված հարաբերական հանգիստ օպերատիվ իրադրությունը էական փոփոխությունների չի ենթարկվել։ Նշված ժամանակահատվածում հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է հիմնականում հրաձգային զինատեսակներից, առանձին դեպքերում կիրառելով նաև խոշոր դրամաչափի գնդացիրներ։ Ինչպես հայտնել է Պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը առաջնագծում շարունակում են մնալ թելադրողի դերում եւ վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն։ Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանը հոկտեմբերի 13-ին ստորագրել է հրամանագիր Արթուր Աղաբեկյանին Արցախի հանրապետության նախագահի խորհրդական նշանակելու մասին։ Այս մասին հայտնել են նախագահի աշտակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից։ Նույն աղբյուրի համաձայն նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր ստորագրել է հրամանագիր համաձայն որի գեներալ-մայոր Կամո Վարդանյանն ազատվել է Արցախի հանրապետության պաշտպանության բանակի Էնզորամասի հրամանատարի առաջին տեղակալ շտաբի պետի պաշտոնից։ Նախագահի մեկ այլ հրամանագրով գեներալ-մայոր Կարեն Աբ รา համյանը նշանակվել է Արցախի հանրապետության պաշտպանության բանակի Էնզորամասի հրամանատարի առաջին տեղակալ շտաբի պետ։ Այսօր նախագահ Բակո Սահակյանը հանրապետության բարձրաստիճան ղեկավարության եւ պաշտպանության բանակի բարձրագույն սպայական կազմի ուղեկցությամբ այցելել է կենտրոնական պաշտպանական շրջանի սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի անվան 8-րդ առանձին մոտոհրաձգային բրիգադ եւ մասնակցել զորամիավորման հիմնադրման 25-ամյակին նվիրված հանդիսավոր միջոցառմանը։ մի Ստեղծման առաջին օրից զորամասը մասնակցել է 1992-ի սեպտեմբերից նոյեմբերին տեղի ունեցած ինքնապաշտպանական մարտերին։ 1993-ին հյուսիսային ուղությամբ կազմակերպված հակահարձակողական ռազմական գործողությանը, Քերբաջարի ռազմական հենակետի վնասազերծմանը, Մարտակերտի Աղդամի ռազմական գործողություններին, հարավային ուղությամ մղված ինքնապաշտպանական եւ արձակողական մարտերին, արևելյան սահմանագուտու անվտանգության ապահովմանը, Հուրադիզի եւ Զանգելանի, Օմարի Լեռնանցքի ռազմական գործողություններին։ Ռազմական գործողությունների ժամանակ զորամասնազատագրել է 27 հայկական բնակավայր։ Զորամասը կազմավորման առաջին իսկ օրից եւ անցած 25-ամյա ճանապարհով ունի Արցախի պաշտպանության բանակի парքին ու պատվին համահունչ արժանավայել պատմություն։ Զորամասի անցած ուղին լավատեղյակ են նրա ստեղծման գործընթացում ունեցած անմիջական մասնակցությամբ։ Իր խոսքում նշել է պաշտպանության նախարար, պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Նացականյանը։ Կազմավորվելով Ստեփանակերտում ձևավորված եւ տարանջատ գործող կամավորական ջոկատների հիմքի վրա եւ կրելով կենտրոնական պաշտպանական շրջան անվանումը Զորամասի ազնակազմը շարքայինից միջև հրամանատար փայլուն կերպով է կատարել իր արժեվ դրված յուրաքանչյուր մարտական խնդիր եւ դրանով իսկ նպաստել Արցախյան ճակատում հաղթանակների կերտման գործին։ Խոսել 8-րդ առանձին մոտորաձգային գնդի անցած մարտական ուղու մասին նախևառած նշանակում է հիշել ու մեծարել բոլոր այն հայորդիներին, ովքեր ամենաթանկը իրենց կյանքն են դրել հայրենիքի փրկության զոհասեղանին։ Ինչպես Արցախյան պատերազմի տարիներին, այնպես էլ դրան հաջորդած ոչ պատերազմ, ոչ խաղաղություն ժամանակահատվածում 8-րդ առանձին մոտորաձգային գունդը վերակազմավորվելով 8-րդ առանձին մոտորաձգային բրիգադի շարունակում է լինել Արցախի զինված ուժերի գլխավոր հարվածային միավորներից մեկը։ Դիմելով հայրենիքի պաշտպաններին, հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի հոգևոր թեմի առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Martirosyanն իր խոսքում ասաց, որ զորամասը նշում է հերոսությամբ վաստակած հոբելան։ Դուք ունեք ընդհանրապես մեկ հրաման՝ շարունակել այս լեգենդար զորամասի հերոսությունները կատարելու հանուն մեր ազգի, հանուն հայրենիքի, հանուն Աստծո, հանուն ինգերոջ։ Միասին բոլորս աղոթքով Խնդրենք Աստծուն, որ իր երկնային օրդությունը տա այս զորամասին, մանավանդ որ այսօր Արցախի բանակի խաչվարը հոգևոր դրոշն է բերվել այստեղ։ Շարունակ մենք լրատվությունը։ Արցախում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումից առանձնակի ակնկալիքներ չունեն։ Այս մասին ասել է Արցախի ազգային ժողովի հայրենիք խմբակցության անդամ Գրիգորի Գասպարյանը։ Սերժ Սարգսյանն իր համալիև հանդիպումն ըստ նրա տեսականորեն կարող է բանակցային գործընթացի մեկնարկի համար լավ խթան լինել, բայց գործնականում դժվար թե դրական տեղաշարժ լինի ու բանակցային գործընթացը փակուղուց դուրս գա։ Կարծում եմ, որ բանակցությունների մեկնարկի համար հարկավոր է առաջին հերթին դադարեցնել լարվածությունը շփման գծում, պահպանել հրադադարի ռեժիմը, պետք է կողմերի միջև ստեղծվի վստահության մթնոլորտ, ասել են նա։ Գրիգորի Կասպարյանն ընդգծել է նաև, որ Ղարաբաղը պետք է վերադառնա բանակցային սեղան։ Առանց մեզ այս հարցը չի լուծվի։ Այն որ Ղարաբաղը պետք է մասնակցի բանակցություններին, խոսում են թե ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները, թե միջազգային հանրությունը, նշել է պատգամավորը։ Ադրբեջանում պետական մակարդակով խրախուսվում է հայատյացությունը։ Այս մասին Սանկտ Պետերբուրգում Բելարուսի ազգային ժողովի ներկայացուցիչների պալատի փոխնախագահ միջխորհրդարանական հանձնաժողովի համանախագահ Բոլեսլավ Պիրստուկի հետ հանդիպման ժամանակ նշել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի եւ Բելարուսի Հանրապետության ազգային ժողովի միջև համագործակցության միջխորհրդարանական հանձնաժողովի համանախագահ Էդվարդ Շարմասանովը։ Հանդիպման ընթացքում կողմերը կարևորել են ՀԱՊԿ անդամպետությունների խորհրդարանականների համագործակցված աշխատանքը միջազգային հարթակներում։ Էդվարդ Շարմազանովն այս համատեքստում մասնավորապես նշել է. ՀԱՊԿ անդամ երկրների падգամավորները պետք է միջազգային հարթակներում սատարեն միմյանց եւ չանեն հայտարարություններ, որոնք չեն բխում ՀԱՊԿ-ի պաշտոնական դիրքորոշումից։ Անընդունելի է, երբ ՀԱՊԿ անդամ երկրի ներկայացուցիչները դաշնակցին հակասող հայտարարություն են անում։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Հանրապետությունում աշնանացանի աշխատանքներն ակտիվ փուլում են։ Աջակցության ինչ ծրագրեր է առաջարկում գյուղի եւ գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամն այս տարվա աշնանացանի համար։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Հիմնադրամի փոխտնօրեն Արմոգ Ալասյանի խոսքով Աշնանացյանի աշխատանքները փոքրինչ ուշացել են։ Պատճառը օգոստոս-սեպտեմբեր ամիսներին տեղումների սակավությունն է։ Վերջերս տեղացած անձրևներից հետո Աշնանացյանի աշխատանքները մեծ թափ են առել։ Ինչպես մսեջրությունն անշեց, այս պահի դրությամբ հիմնադրամը հողօգտագործողին կարող է աջակցել միայն պարարտանյութերի տրամադրմամբ։ Հիմնադրամը աջակցման հիմնական պատմական փոսփրական պարատոյի թեմատակարարումը սպիտակված կարգով հիմնականը ուղակի ու որ մենք պարտքենք ծորինի դեսկո բնամ թերք դեսկո վերցել ենք փոխատունություն փոխաշխարհ հաշվան կատարում են տալիս ենք նրանց բարատային թերի դեսկո հնարավոր է որպես դիզվարել եք նույնպես այդ ընթացքին չեմ կարող այդ հաստատարդ գոսով բայց գտնի երևի կաճախցի ինչքան գումարի պարտավորություն ունեք յուղացիների հանդեպ ես չեմ կարող ասել Մենակ ես կարող մայեմ ընդունված ծորերն են գային համարա արդեն մենք վերաբարճարել ենք եւ այս ամիսների ընթացքում մինչեւ երեք տարեվերջը բոլոր պարտականությունները մենք որ վերցել ենք գումարը կտրամադրել հողտագործներին կամ նյութական ապրանքացակների կամ դրամական միջոցներով։ Եթե արդեն վերաբարճարել եք գյուղացիների գումարները, ինչու նա խնդիրը որոշանում։ Գումարները հաշիվ ենք, դա տեսնենք, դա վաճառը չկան բոլորը, այսներով նոր կա ճիշտ մասն է կուրացանում, գարի նամա մոտորապես 2000 դոլար ծորել նամա։ Ընթացքում տվալ մոտորապես 1 միլիարդ դոլարի հաշվանցումը կատարալու։ Ժողովուրդը մեզ ժողովրդավարության պարտ կնլալ է, ծորնամուկ հաշվանցումը կատարել, չէ՞ ներույցամ ստացանք եւ չեք տվել։ Իսկ ինչ քանակությամբ ացավ դա այդ անպայման դլանից։ Նախքին պարտավորությունների մարում կատարված։ Հա, այն աջակցության ձևը, օրինակ Շուբայգա գենեստարի ծորն եղել է 80, 90, 95 դրամ, բայց մենք յորքալ 110 դրամ։ 10 դրամ ավելի քիլոգրամ օգտագործել։ Այդ մեր յորգորտը։ Վերնենք դաշտի ստացալ ուղակի մենք Մարտունի, Փիզուլի դաշտային պահեստեք ստեղծալ, Մարտունի պահեստեք ստեղծալ, Ասկերանում շուշ որոշում, որպես ժողովուրդը իրենց բերքը փնձում է դե համարը ամենին պահեշտ չունի որ տաները հողում թափվի։ Աջակցել ենք, բոլորը ընդունել ենք Ինչ վերաբերում է այս տարվա βέρքահավաքի արդյունքներին, ապա Արմոգալսյանի խոսքով մթերված βέρքի ընդհանուր ցուցանիշը նախորդ տարվա համեմատ գրեթե նույնն է։ Փոխվել է տարբեր մշակաբույսերից ստացված βέρքի քանակությունը։ Օրինակ, ծորենի քանակը շուրջ 7000 տոննայով նվազել է, փոխարենը կրկնապատկվել են գարու ծավալները։ Ի հավելումը նշենք նաև, որ հիմնադրամը միայն հատիկաբույսերի ընդունում է կատարում, իսկ յուղատու մշակաբույսերը մթերում է տեղական ոսկե կաթիլ ձեթ արտադրող Rapeseed գործարանը։ Յուլիա Վանյան այսօր Թեման շարունակում է Քաշաթաղի շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Զոհրաբ Ըրքոյանը 1135 հեկտար ցանք, որից ծորեն 916 հեկտար, կարի 219։ Պետական Պաուստային ֆոնդի օգտատարածներում իրականացվել է 350 հեկտար հետ եւ 200 հեկտար ցանք, որի կեսը ծորեն, կեսը կարի։ Անցած բերքահավաքի տվյալները գոհացուցիչ էին եւ հողօգտագործողները պատրաստ են ավելի շատ քանս կատարել։ Վերջին տվյալներով հացահատիկի արտերում երկի աշխատանք կատարվել է 32 համայնքների հողատարածքներում, իսկ քանս 11 Կարոաշնանացան առաջեմ կատարվել է 4 համայնքներում։ Վերջին օրերին տևացած Անդրեվի պատճառով հետի եթանքի աշխատանքները կատարվում են ոչ մեծ ծավալով, սակայն ամենակարևորը որ հողն արդեն պատրաստ է սերմ ընդունելու եւ հողօգտագործողները կարծում են ժամանակին իրականացնել նախատեսված մակերեսով երկուսանք։ Դուք ասում եք լուրեր։ Ասկերանի շրջանի խնձրի սանգյուղում Հայաստան համահայկական հիմնադրամի եւ Արցախի կառավարության համավինանսավորմամբ կառուցվում է երկհարկանի համայնքային կենտրոն։ Քաղաքաշինության նախարարության կապիտալ շինարարության վարչության տեղեկիչ Կարեն Գարայանն ասել է, որ կառուցվող համայնքային կենտրոնում տեղակայված են լինելու գյուղապետարանը, օժանդակ աշխատասենյակներով, բուժկետը, համայնքի երիտասարդների հանգստի ու ժամանցի կենտրոնը եւ մեկ հարկանի հանդիսությունների սրահը նախատեսված 250 հոգու համար։ Շինարարական աշխատանքներ են սկսվել են ընթացիկ տարվա գարնանը։ Նախատեսվում է շահագործման հանձնել գալիք տարի, ասել է Կարեն Գարայանը եւ հավելել, որ նախագծով նախատեսված է բարեկարգել եւ ասֆալտապատել նաեւ հարակից տարածքը։ Կարվաճառում սկսվել են մշակույթի տան վերանորոգման աշխատանքները։ Քաղաքի մշակույթի կենտրոնի երիտասարդության հարցերի գազམ་ակերպիչ Տաթե Վիրաբյանն ասել է, որ վերանորոգման աշխատանքներն իրականացվում է ԱՄՆ-ում գործող Արարատ հիմնադրամի եւ Պատիվ գազམ་ակերպության համաֆինանսավորմամբ։ Բարերարները պատրաստակամություն են հայտնել ֆինանսական միջոցներ տրամադրել մշակույթի տան կապիտալ վերանորոգման համար, որտեղ կապահովվեն ժամանակակից պայմաններ, ինչպես նաև շենքի հարևանությամբ նախատեսվում է կառուցել արվեստի կենտրոն, որտեղ երեխաները տարբեր խմբակներ կհաճախեն, ասել է Տաթե Վիրաբյանը եւ հավելել, որ նշված աշխատանքների նախագծերն արդեն պատրաստ են։ Thank you. Ֆրանսիայի նախկին մշակույթի նախարար քաղաքական գործիչ Օդրե Ազուլեն ընտրվել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլխավոր տնօրեն։ 58 երկրներից 30-ը ընտրությունների վերջին փուլի ընթացքում սատարել են Ազուլեին։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի նոր գլխավոր տնօրենի հաստատումը տեղի կունենա ՄԱԿ-ի 39-րդ գլխավոր համաշխովին, որը կանցկացվի հաջորդ ամիս։ Մոսկվայի Ռոլան կինոթատրոնում տեղի ունեցել մեծ եղեռնի 100-ամյակի կապակցությամբ նկարահանված Փրկության քարտեզ փաստավավերագրական ֆիլմի պրեմիերան, որը կազմակերպվել էր Ռուսաստանում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանության եւ Արնո Բաբաջանյան հիմնադրամի աջակցությամբ։ Ողջույնի խոսքով հանդես եկան Ռուսաստանում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանության դեսպանորդ Բորիս Սահակյանը եւ Արնո Բաբաջանյան հիմնադրամի նախագահ Սարգսյանցը, որին հետևել է ֆիլմի պրոդյուսեր Մամվել Սարիբեկյանի ելույթը, կինոնկարի ստեղծման գաղափարի ու դրա իրագործման, հեղինակային խմբի եւ հերոսուհիների հայրենիքներում ֆիլմի ցուցադրման մասին։ Ամեն տարի հոկտեմբերի երկրորդ շաբաթօրն Արցախում եւ Հայաստանում նշվում է թարգմանչած տոնը։ Այն հայ ժողովրդի հարգանքի турքն է հայոց գրերին ու մշակույթին։ Տոնը նվիրված է հայոց գրերի եւ մշակույթի նվիրական գործիչներին։ Թարգմանիչ վարդապետների հիշատակը հայ եկեղեցին տոնում է տարին երկու անգամ։ Մարզասերների համար շախմատի միջազգային ֆեդերացիայի գործադիր կոմիտեն միաձայն որոշել է կազմակերպության նախագահ Կիրսան Իլումժինովի լիազորությունները փոխանցել նրա տեղակալին։ Ավելի վաղ գործկոմը Իլումժինովից պահանջել էր չառաջադրվել նոր նախագահական ժամկետի համար։ Կիրսան Իլումժինովը Ֆիդեն գլխավորում է 1995 թվականից։ Հոկտեմբերի 18-ից 24-ը Հունգարիայում կկայանա միջև 19 տարեկան աղջիկների ֆուտբոլի Եվրոպայի 2018 թվականի առաջնության որակավորման փուլի 10-րդ խմբի մրցաշարը։ Հայաստանի հավաքականի մրցակիցները կլինեն Հունգարիայի, Շոտլանդիայի եւ Թուրքիայի հավաքականները։ Պատրաստվելով այդ մրցաշարին Հայաստանի մինչև 19 տարեկան աղջիկների հավաքականը հոկտեմբերի 14-ից 16-ը կանցկացնի նախապատրաստական հավաք։ Սերբիայի Նովի Սադ քաղաքում անցկացվող Սամբոյի պատանիների եւ աղջիկների աշխարհի առաջնության մրցումային առաջին օրը Հայաստանի հավաքականը նվաճել է 3 մեդալ։ Թողարկումն ավարտում ենք եղանակի տեսությամբ։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական ամպամածություն, առավելապես առանց տեղումների եղանակ, վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավարեմտյան քամի Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 8-ից 12 ցելսիուս, ցերեկը 15-ից 20 աստիճան, տաքություն։